Sophie Maria Westenholz estis germana componistino, musicisto, cantisto cae musiceducisto nascita en Neubrandenburg en la privilegia familio de la organisto Fritscher. Ec de la agio de dec iaroi, se ricevis piano cae canta lezionoi sub Johann Wilhelm Hertel lau su gesto de la princo Ludwig de Mecklenburgo Schwerin, en qui es cortego, si pasigis la plei grandam parton de sia vivo. Ciam Sofie estis dec ses jaraja, si en iris cantistino en la cortegan capelon, cae pos quelca iaroi, Si estis acceptita en la cortegan orquestron kiel cantistino cae pianisto. Iesia decep iarajo, Sophie Fritscher geetsigis cun la cortega directisto Carl August Friedrich Westenholf, cun quiu si javis hoc infanoin, tri quiu farigis grandan musicistoi. Sophie Westenholz presentigis en concertoi dum dec du jaroi en Leipzig, Lubeco, Rostock, Copenhago, Sverin, Hamburgo, Hanova, Stettin cae Berlino, ricevante grandan aprobon cae laudoin. La componisto Ernest Wilhelm Wolz dedicis al si ses sonatoin, cae in la recenso li scribis la stilo de Westenholz estis tiu de la granda Bach en Hamburgo. Ancau Carl Friedrich Kramer laudis la equilibran musican esprimon de si aludado. Grom la reputatio kiel pianisto, Sophie Westenholz Ancau Igisconata Proludado de la vitroharmonico. Tiu vitra instrumento evoluita de Benjamin Franklin en 1761 consistis el tridexed vitrei y blovoj de ŝanĝiĝanta di kaj grandeco en horizontala axo, turnita del aludanto ludanto per pedalo. malsecigante la fingroin per aquo, la ludanto povis producti gis dec notoin au accordoin samtempe. tempe. Tiu ci musicilo occupis el stara in position en la historio de la musico. Tamen, nun tempe estas iom forgesita. Ciam Sofie vidvinigis post tridec iaroi da zetso, si ricevis la titolon de directisto en la orchestro de Ludwig Lust. Si regisoris la cortegan musicon ec de la piano. Malgrau la nova posteno, si daurigis sian carieron quiel cantistino, instruistino cae pianisto. La lasta presentado de Sofie kiel pianisto en Ludwig Lust, datigas la trian de marto 1803, kiam si ludis quaramanan sonaton de Mozart cun sia filo Carl. Post iaro de sia vidvinigio, si comencis componi cae presentis sia in en la cortego. De Si active partoprenis en la componado de cortega cae ecclesia musico. Plurai el siai vercoi aperis empresajoi. La componagioi de Westenholz estis inspiritei de la vercoi de Johann Abraham Pieter Schulz cae Johann Friedrich Reichard. Reichard mem prescribis sin kiel uno la plei el starein muzikistoin en Europo. Malgrau che si pensiigis iel a agio de 72, si daure presentigis kiel cortega cantistino gis sia morto. Si verkis canzonoin, qui montras kiel si maximumigis sia indisponebla in rimedoin, por componi art musicon en canto formo. La usaron Seifar, estas grave includi la canzonoin de Westenholz en iu historia discuto pri lied, canzonoi, pro iliei viglei harmonioi, varia fraso, cae liricae melodioi. Moho Staki, en sia studo la musico de Sophie Maria diras: Westenholz componis en y cae con varia y influo si evoluo de la estrofa formo pliigante Jean rolon, la idioma escribo por piano, la uso de la dinamico, la progresinta harmonia lingvo cae la esprim plena cae virtuosa melodia scribo montras la transirain lie tendensoin de la malfrua dec oca gideg nauei arcentoi. Siai componajoi ne estas mal pli esprim plenai ol i de siai pli famai collegoi, Beethoven, Mozart au Schubert.